layu salam salam layu salam mikum salam kaki danyang danyang para jim setang pri prayangan gendruwo ilu-ilu banaspati tuyul sundel bolong mak lampir lan liyo liyane para mayit-mayit sing anyar mayit-mayit sing lawas tak jaluk mugo kerasan lo ing kuburan kini aku juruk kunci mau sing anyar sakjane aku ora wedi ning kok wis jithok kurang demeng karo aku tak leren dadi jurku ana dhewe. <clears throat> Kowe sapa? <laughs> Ula bae. Supali sapali, jare le. Supali sapa ta? Lek. Awe ya matur dhewe karo mbae kono. Sanes Kowe sapa? Kula anake Petro. Oh, lengkung kesuma. Nggih. Lho, kowe jare bar disunatne wis mari apa? Alhamdulillah sunat dereng dadi. Lho. Alah japa. Ora ngono. Apa? Bojak ku bapake yang anu ning Sukolimo. Nggih, didandani piye ya wis pancet supali. Jane ora usah dingangge didandani wis persis apik. Niki wayangan-wayangan istimewa metu wayang bonsai bareng. Kek <laughs> apa enek kok dibonsai nek gak bengi iki ya. Lah iya. Oh alah lili. Aku mah jane mah melok nek dingene. <laughs> mau melok rumah samu kok oh, kadung saguh kok mau melok lah mbak lek ini apa piye ora ora lek layangan kok yang gini nyepit banget ya ya Ah iki jenenge layangan tilik desa kene iki. Oh, iki nandake menawa Rama Semar eh, eh. iku ora mbedakke kutha lan desa, oh. tetep bareng karo rakyat supaya Jawa Timur misuwur. senajan ning jero-jero gone ya diparani parani ben sing ado-ado ora tau roh ben ngerti iki malah kowe dirasani karo kyaine tenan tenan karo Pak Lurah kene dirasani nggih supali kon kerie nggo bibitan nongko <laughs> Dadi wis dianggep beton ora santri-santri mau do wis ngrasani aku iya santri-santri aku mah nganu mbah dikongkon suk kon kari ning kene iya kongkon ngimami lho lho lho lho piye le? Oh, alah lele. Rupa le? Rupamu kaya padasan. Lho, umuk. Imam iki pemimpin kita. Iya. Lah iya kon imam lak pemimpin salat ta. Heeh. Lah iya aku kan mimpin salat cah cilik-cilik. Gak sing tuwa-tuwa. Cilik-cilik. Wong ngodhe dhewe dhek iki gregetne iki. Ngopo? Ha wong tak omongi. anu le, le bagong apa kong lengkong supali ah. aku tak melok jumahan ya jumatan rasah sholat neng omae kue rung ngerti apa-apa ngun tak kleru mau malu ya wis, pokoknya manu imam aku no ah. budal tenan jam 4 sore ra mulai mulai gawa lele gawa gurameh melok imam nguras kolam <laughs> yang git imam kancane ngono piye imam masjid goblok ora muni masjid kon melu imam ya aku melu imam gula iwak <laughs> Mas masjid. Pamul tuwa. Eh, iwake apa gak melayu dicedeki karo lengkung. Lah nggih, lah malah santri kene iki nakal-nakal kok. Nakal piye? Aku liwat ngono lho, lah iki enek wak togek liwat ning kene. Iya. Rasane persis. Darai wak kowe ngerti wak togek iki wak apa? Wak wak togek iki Nah, ini wetengnya kaya aku. Ini wetengnya, ini untungnya kaya awakmu. <laughs> diarani iwak plentrus ke lho. Iwak lumbung to. Iki batine sing delok TV lah iya Pak Naryo ke lho. Kok ya iso bengi kok ngrumpukne wong elek-elek ngono. Lha <laughs> awake dhewe iki wis elek kelbonan iki iso ya elek. Lha iku wong ora ora dipek hikmahe apa? Lah nek adik hikmahe piye to Le? Ngumpukke wong elek-elek dititoto supaya dadi sing apik ngono lho. Ane wong apik-apik rasa ditotoh, wis apik kok. Oh. Lah sing elek kaya ngene iki perlu ditotoh, iki. Ah. Lho kok aku tok ya kowe barang kuwi kok. Iki ditoto wis angel, jane wis rusak nemen kok. Oh. Toto ora kena. Lah kira-kira wong telu iki ditoto ki apa ya iso apik tenan. Lho wong ki nek gelem ibadah niate tok. nek gelem niati iso apik. Aja wong elek iki mok delok rupane ning atine sing apik. Saiki aja roh tok kowe. Delok rupa elek tapi atine apik kuwi sing iso mebus swarga. Nek ya timbang rupane bagus pintine ngentekne bondone negara. Dadi hmm. elek iki rung karo anak. Aku. Kula sing sering sobo pondok ben ngerti dawuhe para pinter para yai. Yai. Inama malu biniyah. Ya. Adawa ubiyadinnas wal afi ya tu biadillah. Kuwi iso mbok baleni le, mbok baleni. Ah ngapalne telung dino. <laughs> Yo yo. Yo alah. Ya, ya. Jajal balen ana le. Baleni ya iso. Inama akmalu binia. Artine tegese wonten kaya apa-apa ora didelok teko perbuatan gedhe e Ning didelok saka niate. Niate. Umpama amal. Sewu ora ora didelok 1000 utawa 3000. Niate. Niate. Heeh. Adawa ubiyatinas wal afiyatu biyatillah. Wah, saya genah saya. Ngomong ngono kuwi iso ubah. Tenan. Nggon sing iki iki. Piye? Iki sing aku rung iso. Lho, alah alah Kere kere. Rumah saku to nek ning ngaji kuwi penting ya Le. Panjenengan wong urip ki ngaji, wong ora ana batese kok. Hmm. Sekabeng niate pengen ngaji. Ya ketoke bocahe kaya ngene lho, ambune. Dole, aku ternyuh rikala sasi poso kepungkur putuku lengkung kuwi. Niki mboten motel belas. dodol koran tak delok lambene garing. Oh, alah, mboten motel blas sakulan pancene nggih Aku bangga tak umumne karo wong-wong tuku ngger lengkung. Kowe senajan dodol koran kowe poso, kuwi luweh mulya. timbang wong sing ngangge dasi tapi ngapusi karo nyolongi duwe rakyat luweh becik kowe sing dodol koran nang kuwi halal to eh, le alhamdulillah putuku pancen kowe poso sasi wingi ora po ora motel blas dituk sesasi ora poso ngono lho dadi ya ora motel kok ngenyek to tak rewangi dodol koran kanggo nyelimur laku. Hmm, tenan, apik. Wong poso iki ora leh terus turu, Cok. Najane turune wong poso kuwi ngibadah. Ibadah ning aja terus turu tok. Ora dingeluh dinggo sembrono lan apa jenenge pakulinan. Hmm. Aku esuk dodol koran. Hmm. Kepanasan wis. Engko tak nggo tuku apa-apa. Hmm. Ngono ora payu. Eh, menawa aku sih dicoba karo Gusti Allah. Ya Allah, ya alhamdulillah. Garing iki. Garing lambeku garing, garing gara aku teles. Hmm. Lah kok iso oh, wedhus iki, lambene garing gorokane telus. Lah gaene sing tak ombe bolak-balik iduku tak lak-lek kae. Suwe-suwe iso muni makuk ngono kene. Kayak ning ya alhamdulillah. Nuwun sewu Rama. Wong ki ya ampre rukun ki piye? Wong telu iki. Lho gawe kerukunan nyiptake ketentraman ki ora kudu lingkup besar dulu, dari keluarga dulu. Dan saiki sing lagi ngetren ki arisan. Heh. Kong. lengkung hmm. dalam baik kowe jare ngarang lagu sambil kemangi karang kamu ya sambil kemangi uh dasar benti tembang adikmu ya monggo Joketan monggo kula jogeti meneng bocah iki dan rupane kaya mundu to aku ketok elek ya lek ya neng ya nemen tapi nek ditelateni bareng bareng kakan sambil kemangi nggon kowe ayo dek sambel sup hmm. ah sambel supali sambel kemangi <laughs> sambel supali pantes disambel kok cah iki pancene urip ana alam donya yen wekerkoso urip rapi semono enak iki ning ndi ta kemangi enak enake kemangi iki ning ndi enake iki saka inamae malu biniah mau lha iso bali rono malu biniah bali saka niate wong leh ngrasake oh kowe mau niat neh iki bali ning niat neh nek barang enak terus diniati rasa ga enak ya panggah dadi ya enak kaya niat murene terus keblasuk-blasuk ngono kuwi mengya tak niati heeh keblasuk kok tak niati lho aku nek joget ngene mau wah Joget jogetku penak heeh ambekan ah, iki gak penak blas wong matimu kapan to le iso menggah matimu kapan kemangi kuwi enake nek nggo pemangi sembarang anu tempe penyet tempe penyet Sik baku ki nggo leletan eh, lalapan leletan ki lho filosofine eh, eh, coba diapresiasi ki Mang oh. sambel kemangi piye sambel kemangi menunjukkan salah satu hidup dengan segala kesederhanaan waduh filosofine nang filosofine kuwi kaya iki lho piye campur wong sugih ora ketok sugih nah campur wong melarat ketok kerene ngono supali ki luweh nemen <laughs> campur wong gendeng ora ketok waras campur wong waras ya <laughs> ketok gendeng ketok gendenge sing paling cocok nek campur belah eh. kok campur belah ya campur wong miyang oh ah dudu cah kene iki ketok roh nek nek miyange roh nek belah iku lho ora roh lah piye ta kok kalau belah kuwi nek nang rembang ora oleh diunekne lah kono nate pi kono mm -mm. nangis ngasi apa ta lha ose iku masa ditemoho nah gak boleh mulai nek wong rembang ki belah ki ora oleh diunekne sing dolekne di anu minyang kuwi sekali-kali ki nek bengi mbok ngidang nyapa ngidang kok ngerti ngidang Gidang, Gidang apa ta eh melu minyang ben weruh Nami nyeng ngopo. Eh, lah lha apa ben eh, ra? Mbok omong Jawa aku ora mudeng. Ora mudeng kowe. <laughs> Iki iki nek bangsa iki drupane kaya iwak keting ta. <laughs> Kuwi apa? Gidange tegese. Heeh. Ngugah wong sing arepe budal minyang. Wong kok ditugas dhewe nggih. Gone supali iki beda karo gone dhewe. Kupate kaya ngene gedine. <laughs> Nek gone dhewe rak janur kene janur aren. Iki entek sitoke gak buangka ta. Eh? Lho ya aja ngono to inama akmalu bini. Balik meneh. Balik neh. Karo omong-omongan sak urunge biniat diterusne karo anak wedok. Okay. Rukun nagawe santosa. Lho iki lho. Pokoke niki mengke nggih pitutur. Nggih rukun gawe ah, santosa. Enek sing tak go mulih iki. Kuwi karo bulu ning ngono ku lho delok. <laughs> boleh, boleh, boleh, boleh. Madiun apa ora enek ngono kuwi to? Aku yang gumun kupat. Nang mampir nang nggonku akeh kok ngono kuwi Raju cukup, Laos sih. <laughs> Heh? Laos. Enak sak boran aku mulai. Apa leh? Nah kuwi kupat. Jak ngono kok. Boyak, boyak. Lah ya kene iki cene gaguk-gaguk mongko nek nggonmu ki gok ki wong mengguk. Wong guguk kok. Aku malah kaya wong brondong. Ya. Jenenge diri pribadi. Ayo ke, my kawitane bolo-bolo ke tayupan oke, klasik oke, campur yeah. sari jos. Sing pertama Pop. mang kendang ketawang Solo. Solo. Oh. Sing, Sing kedua. kedua kendang ketawang gaya Tuban. -uh. Sing nomor telu Jaipongan, uh -uh. model selebur. Wah. Uh. apa ngawur ya? eh? selebur iki selebur iki apa selebur membluri mang <laughs> kowe kok apal eta? nah aku cak kene piye ta kok nama aku ya kene bola cak gak guk gak guk temper-temper kaya kempul kowe sekesuk kowe nek ngono wayah cek dong rasa mule guk guk guk guk lho ayo jere wong jawae kudu kudu duwe apa ah, ah, mancing ajar ajar wawasan nusantara kudu kenal si jalan si aku kok pengen roh lemu ngaji wiwit alif pak tak iko ya apa jajan nek niki mboten mudeng cah loro niku ora tau mau kok jelas niki kowe to lek kowe sing wis inaloha ah, ah. wong urip kuwi kudu ngaji ngaji, nah, ngaji alquran ki nganti puputing yukswa Al-Qur'an alquran lan hadis ku mau kaji ngampek kiamat ora entek mm muslim kagung putri kuwi ngaji aku ki sithik wae belajar kok oh, ngono to piye eh. Al-Qur'an maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane hmm. teko huruf alif bak tak sak kuwi tak nggur pribadiku mbok ana isine mbok aku diajari to Gu alif filosofine kok ya melok Gu ta kok tak darai dudu tak ini. Ya karo lungguh, guk no. Rakek lungguh, lungguh. Ha, ndangak melet, guk guk guk guk. Nang kula cirik. Ya padha. Plus. <laughs> Alif, huruf ijaya sewu alif. Alif. Alif ku apa? Nek kanggone pribadiku, ngoleh-ngoleh imanku ngoleh ngulai aki Allah. Ah, Allah. Lift kuwi tangga berjalan naik turun hotel kae. Oh. Lift. Oh, lift sing enek ngene plasa-plasa bareng ya. ten plasa mesti ora enek lift kok menggok ngene ora enek. Eneke oh, munggah mundur. Nek kowe pengen cedak marang Allah, lurusa mendhuwur hablumin Allah, mengisor habluminan nas. hebat iki. Ngapal-ngapalne pirang dino. Nek ora pensiunan tukang lift ora iso iki. Ora ngerti ini. Terus bar alif bak bak bak ki tulisane kaya wadah kaya wadah. Bak ki wadah. Kowe mlebu Islam diwadai hukum syariat ing Islam, rukun lan wajib dadi wong Islam. Hmm. Ngono rukun Islam andemono, rukun iman iman nono. Hmm. Hebat tak Tak tak akan sulit kowe menjalankan Islam. Islam ki agama kasih sayang, agama katersnan. katresnan. Ngono, tak akan sulit. Tak apa? apa? Alif bak tak sak Lah kowe sing apa wae apal sing apa kok alif bak tak sak sa. nah, oh, ngarane wis salah ora tau ngaji blas apa saiki ada duwe mahrote sing jelas piye sa. sak eh? alif bak tak sak sa. ilate dicokot titik sak sa. terus ditarik mengguri sak coba sak sak sak aku nah, biasa nek wong cara wong brontok ditonyo dhisik <laughs> ora sudi rasa muni ora apa-apa kale bak tak sak saja mikirke sakmu dhewe mikirno sake wong liya bener tegese pira rezekimu nggo sedekah 2,5% hake fakir miskin lan yatim ya ojo iman jeman aja mikirke sake dhewe mikirno sake wong liya mergo rezeki soko Ha donga teko Allah paringane pengin Allah. Heeh. Rezeki paringane pangeran. Ale batak sak jim jim tembung tenggung Jawa jimpe. Nggih. Tak jumuk teko tenggung Jawa jimpe. Kok mayar men? Lho, mayar piye to? Kowe salat limang waktu ya 17 rakaat saben dinane, subuh, luhur, asar, maghrib, isya ora bakal jimpe, malah sehat walafiat, dununge sembang raga lan jiwa marang pangeran sing Maha Kawasa. Nek gelem nindakke salat lima waktu malah sehat. Jimpe pegelinu engko, rematik bakal sirna. gerak. Mereka solat itu ya doa. Padha karo terapi ya. Terapi. Hak, hak, jim, hak. Sekali Islam tetap Islam. Tidak ada duanya. Sekali Islam tetap Islam. Ojo mengu ini wo, mengu nengen. Mergo Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin. Amin. Pinter. Diomong. Ya ya nah sesuk miyang alon ta igak kok. Iya iya. Ika. Ika ika miyang. Jin, hak, kok, kok. Hmm. Kok kok ha kirene piye piye rene rene kok sing mok tekone apa jin kok kok kok kok kok akeh men sing mok tekone iki engko bare jam pira hmm. sing ngarep mengeleh ku golek bingung goblok jane aku ora takok pengen apalane yo mung teko kok lha kuwi kuwi ngono karo oleh ku ngoleh piye Setiap manusia punya pengalaman yang berbeda. Ya, no, Allah akan menerjemahkan segala pengalaman hidupnya iya. sesuai ya. dengan pengalaman yang ia ada. Ah, Ahli. iki tenan mripate meletik ya nah, Bocah kita endek neng panjang ya dawa. Ah, iya. Meripatku meletik neng. dulu. Apa? Sesuai. orang sanggulai meripatmu eh, iki, go. Alep Alif nganggo mripate bandeng. Nek alif munggo nglik Bagong ngapa? Ah, Allah lip. Alep Alif itu tulisannya bi. Sret kenceng. Nek manter ya sitok hanya kepada Allah. Ya. Alif ba. ba. Baktilah kepada kedua orang tuamu terutama. Biru, biru wali Surga nerakane wong tuamu tergantung neng awakmu. Eh, hmm. bener. Alif ba tak sak. sa. Saatnya kita menjalankan kewajiban dan sunnah yang ada. Iya kok kowe kok. Sak. Bocah ki melilit kok medeni ya. Iya. Alif ba tak tak tak taat dan beribadah yang benar. Mm -mm. Tak, tak, tak, sak, sak. Sa. Lah kuwi sak. Aja bolak-balik to. Wis padha. Sak. Heeh. Ale batak sak jim. Jim. Wis mang padha mek jimpe yang jale mati. Kok mau padha ae liyane iki lho ndi kok oh, kaya mayare sing apa ora jimpe. Jimpe dudu jimpe pekelinu. Apa? Jim jimatmu adalah satu kalimatullah. Ha, la ilaha illallah nah. Muhammad Rasulullah. Jim. Jim hak. Hak. Agama yang hak tidak bisa diganggu gugat. Nah, Islam. Islam. Sunnah lakonono, nah. wajib yo lakonono. Mari hak. Kok kok akeh men ngono <laughs> ayo. ayo ayo padha ta. Nah ya igat aku ya ono Dadi wong Islam aja pekok ngono lho kuwi. Selani lagu meneh. Nggih, lagu. Erni Shirley. takwa iki kaitane ah, ulangamu lagu takwa takwa ayo panggung diisi sing wajah seger-seger sing methethek mlumpuk rono kene ben wajah lah ngalih awake dhe ngreget ngregeti pasuryan sing kaya ngene iki lho er Derajat manusia di sisi Tuhannya Bukan karena hartanya Derajat kasih. Siji nduk, iki pundutane Pak Panut Supodo karo Mbah Mudin Kaspi nyuwun lagu. Mister Mendem. Lah, sing nyanyi kowe, Guk. Kudu kowe, Guk. Ayo, Guk. Kowe, Guk. Guk gandeng karo apa Erni karo anu, kowe, Guk. Guk. Ayo, Guk, Guk, Guk. Nah, jolong go bae ta. Lah lu go bae ginyet ta iki udun apa piye? Lah. Jan asli. Supal iki kene iki apa wong biyen tau kecekel ning kene. Lah. Lah iki gak tau mbelah gak kira iso. Iki batene sing nuwun sewu Rama. Heh. Batene sing delok TV kalau wong ayu-ayu kok dicetaki wong metetek-metetek lho. Heh. Cecek niki. Aja ngono to, Le. Sik Allah iki wis nyitak wong seje-seje rupa seje jejeg no, balek no ayat mau neh nek niat nek iki digu iki digu ning pasar sore aja iki iki ra oh, mulo ya omong arep argumentasine wong elek iki ya oh, iki ora apa nek wis wong elek iki ora kanggo piye dunia ini diseni barang sing elek karo barang sing api. Upama ora nek sing elek ora ketok Hmm. Ora beda kaya dini driji. Lah, iya driji lima kan duwe manfaat dhewe-dhewe. Status dan fungsinya berbeda, oh, tapi boy. membentuk satu kesatuan yang cukup indah. Lah, puncak. iki ketoke elek. Hmm. Ning manfaatnya gunanya apa, Mas? Lho iki nak pitikmu ngendhok ra ngendok apa jare iki? Ibu-ibu wih paling seneng. Apa repe iki? Lah ya mesake keok keok. Apa meneh iki ya? Ha iki. Iki tujuane kanggo nduduhne penunjuk. Oh mriko daleme ustaz, mriko daleme Pak Yair Ya bener ae apa enek wong teko. Niki lho Mas Supali mriko nika. Ya mesti ngene. Lah ya setah. Ya. Wes terpendem sik, Le. Yo. Yo. kabeh padha nyekel Ora gelem rebutan ngarep. Padha ententenan. Ora mergo ki nyanyi upama dhuwit ya rebutan kok. Hmm. Wah, iku jenenge salah saka kowe apa kena apa kene. Ya kono. ngono aku lek dipasrahi baru. Sing sewu masuk Bali sumangga katuran gambleh. Nanu nang praune ngalang ngati Aku meneh go sing cilik ae. Ora tak gagas penting sesok ora tak anggap pokok kowe weteng wis wareng aja mulamuni yen ora sayang subali ayo kita wae yen mendem wis dhewe Mister Mendem. Enak kok. suaramu apik tenan wis. Lho lagi kasete wis beredar. Iki nek ora biasa melantur ora iso, Kang. Melantur apa iki? Oh, delok iwak kandhuwur. Oh. oh nek delok kok iwak kandhuwur ki melantur. Melantur. Lah nek kok ngisor mendhuwur, sesuk melaku njaro. Oh. Wah, iki wayahe banyar ki. Eh. Iso apal kok. Matur nuwun, Pak. Wong nek ora dadi nelayan ora tau. Wah. komunikatif tenan jaruk ya jaru iki tegese wayah petengan biasa ah. ngurusin iki budal lodok bengi ah, ah. golek iwak jaronan lha nek apa petengan manyarmu apa melantu banyak oh, oh, banyar banyar melantu ki manggon dhuwur biasa aku ndogol bondet oh, oh. iki kaya Indonesia iki Indonesia apa <laughs> Oh, tengah ngesan lu takon ini kira-kira mudeng tenan kok. Lah nek iki apal wong ki biyen ya tau miyang ngono. Aku terus dipecat karo kancane mergo iwak gak enek sing nyaplok. Lah persis sak mboten purun dijaring lah ting jaring. Lho lagi kancaku dhewe ngarep. <laughs> Ya iya aku jerakan piye iki. Lah sik kok ngono. Ya iya jerakan. Wah jan jerakan asli iki. Wong ki jane bojo negara iki biyen orang iki. Asline. Aku ki urip ning kawasan pesisir ki tahunan. Heeh. Lek, aku lak tau dirabi wong Palang. Oh oh, oh oh oh oh. Palak, palake glodhok. Glodhok. Ngaglek. Mula kene dijenakne Tanjung Kodhok. Kuwi biyen nenek bocah kaya kodhok manggon ning kene. Sopo to? Ha ya sapa neh rasa ditekokke. Nek wong kene iki ngarane ora Tanjung Kodhok. Apa? Tajung. Tajung iki. Oh. Tanjung iki istilahé Tajung. Tajung. Nah dolanan Tajung kono aja mule-mule. Ngono. Lah nek sing diweni adah dawa aja mule-mule. Tajung kito. Ta Tanjung Kintel ya? Tanjung Kintel. Lah nek sing anu kuwi sing dawa kuwi sing apa? Dibuntel kuwi apa jumblek? Oh kuwi jenenge dumbek. Dumbek dumbek. Lah iki ngarane kok jumblek. Malah jumblek ngono sing ngarani dulek kok. Ya sik di desa mawa cara antarane palang glodok ngaglik iki bahasane wis beda-beda. Nek palang, palang ki rada cekak-cekak. Piye? Nek gemlek ki Lagi nyokam lo mulai? Balang. Nek ngaglik rada Jawa. Piye? Le, ra mulai. Lagi nyokam mulai mlewati le. Hmm. Ki ngaglik. Ngaglik. Lah nek oh, anu sejek ranji. Ranji. Lah ranji to. Eh, mulai nyong le. Lagakene mulai. Wah. Kuwi nek ora tau kru. Pak Kirun. Sok lek enek tenan lek enek juru kunci mati kiai kok ganti kan rencanane mbok bilih mengke enten juru kunci mati niki sing dadi dadekke kuncine ngoten niku ah. rencana rak diair keras ditinggo bandul kunci <laughs> iki nek cocok nek ning daerah nelayan kene pawakane iki apik kelencir iki dapukane apa kok rezekine mesti akeh iki tenane lho dadi umbal apa umbal umbal ki apa ya sing dicemplungke lho dicekel dicegur le banyu lu ngono eh sesuk usume terinasi karo rebon wes jelok-jelokan wis cah cilik cocokno aku jelok-jelokan kowe ora ngetarani nek tuwek jelok-jelokan iki jegur ku lho kondur jelok ora sudi nglangi wis ora iso kok jegur lho kowe kira penyanyi andalan bleng langsung ra bali nek aku ora iso nglangi kok lah kowe kok <laughs> kok Guk, guk kok iso gok cara Jawa kala iki. Artine beda nek guk ki Mas nek gok ki beda. Guk ya disogok ya dianu kok. Ngawur wae. Kowe ra iso nglangi aja sambat, aja bingung. Aja meneh kowe wong ra iso nglangi. Kuwi kupate sopo Wah Gusti Allah. Ora ra nek tak pek ya engko digo cangking to. Ora aku sik gumun tok iki mangane terus piye? Ya mangane biasa. Mongkon nuwun sewu jenenge halal bihalal. Minalaidin wal faizin kuwi diterengeri kupat karo lepet. Mula jenenge kupat ki apa tegese? Ngaku oh lepat. Lepet ki nggone luput. Lah lepet ki rak lontong dawa kae. Kae wateke wong lanang, bentuke ya ngono kae. Ya nak, ya ndlujur ngono kuwi. Kuwi ya nek falsafae nek mangan kudu dioncek ora kena utuan Oh. Sebabe, ha ya nggilani nek utuhan. Nek lepet kuwi ya. lepet ki ditali merang telu. telu. Wong lanang ki kanggonan ubet, raket, wilet. Wilet. Ubet kudu iso golek butuh, mm butuh, raket silaturahmi kudu tetep diandemi. Eh, eh, eh, mm. Ha, wilet ki sok ngapusi duit neng kau uh, usus-usus, uh, kaos kaki, eh, sok kek sempit nek kuplo. Kaos kaki. Nggih, kupat iki wong wedok bentuke yang ngene iki. Bawakane wedok. Bawakane wedok enake nek dibelah tengah. Oh, mangkane kupat kudu disinggar. Nek dipangan utuhan ra enak kudu belah tengah. Oh, nah, oh, oh. belahe kudu padha kasih sayang terhadap suami dan istri kudu sama. Mangkane bentuke kaya hati ya, kaya nah, hati. Kaya yen aku kupatku ki kuwae kudu opor. Pati patang mungkus mbok entekke modar kowe. Eh bener omongane bae. Siji wis semlengeren. Sampurnane wanita dibalake kaya kupat, sampurnane wong lanang dibalake kaya lepet. Lemper. Ki sing ora sampurna iki dumbrek malah bentuke cilik tuwa nglonjong dhuwur. Lah kowe mesti tak omongne nek ngak pucuke dipangan cek dawa gedhi kae enak bareng cilik kok kenyil-kenyil. Wah, jelas perlambang kanggo wedhus iki rasane. Ayo, pepeling dhisik. Nggih. bawa bawa dibawani sapa bawani monggo nane nano nuwun sewu romo, kula matur nuwun dumateng pondok pesantren mriki ah, awit anggenipun tasik uh, nyekel budaya wayangan sajen tasik ya. komplit komplit sajen ki ora nyajeni demit kowe roh rupane demit sajen ki bentuk penyajian iya. menyajikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala iya. ditunjukkan inilah anugerah Amin. salah On, satu ekspresi heeh ana wi ana tela ana gembulu asale teko bumi, bumi. kupat iki parine ya teko bumi, jalure teko bumi, gedang teko bumi. Wajibe awake dhewe bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala wis diweni kenikmatane bumi sing dideki sak bendina iki. Eh. Umpama iki telo karo menyok iki iso ngomong, wah leh alhamdulillah bersyukur karo karuan. Apa? Aku biasa dipecel nek pawon saiki aku ndelok wayang aku. Ngerasa ngomong, dhek <laughs> tenan. Iya iya iya biasane. Iya, Gok. Digagekne godoh kok saiki ning kene. Amula ah, awake dhewe bersyukur bersyukur neng bumi wis tahu apa urung kowe iki bersyukur marang Allah diparingi kenikmatane bumi mongko ki mok pipisi nuwun sewu mok ee kowe besok mati ya dikubur neng kene kena apa bumi kok mok rusak no, nah, mula nek bumine dina iki nesu ya aja padha ngresula ngono oh, no. ya wis kembali ke jati diri sebagai muslim yang taat selalu bersyukur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya oh wasi wal akibat tuli takwa yang artinya wal akibat tuli takwa apa akibati wong sik takwa Allah akan memberi satu kelebihan rezeki kepada umat-umatnya amin ahlaka bi salat wastabir alaiha amin ah, ra ini sak ora tau mondok ra tenan kok Mulane ora iso iso ngono tetak kabur. Wa amur ahlaka bi sholati was tabir 'alaiha. Wa La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal akibatu li taqwa. Tegese apa artine? Ya kuwi aku sing anak bojo keluarga kabeh dikonsulat. Ora usah ngewe rejeki ning Gusti Allah, oh. ning Gusti Allah sing ngewe rejeki ning marang awake dhewe. Kewajibane awake dhewe pinangka umat. Nah, wal akibatul taqwa. Nah. Takono Pak Yai mumeng enek. Iki ngapa? Lah wong aku pokoke aku takon kowe wae. Ya kuwi wal akibatul taqwa kuwi. Kuwi diwaca ning ngene surat Tuhan ya. Buka Al-Qur'an kae. kudu dimanani lan dilakoni tenanan maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane ya eh. hmm? iki yang ngapalku telung dina lho ngapal kene mantan ya nggo siap-siap nang pondok iki heeh ketok esuk ben nek mayang dijak neh li kowe kene insyaallah dawe para pinter aku eling elek-elek ya sok kala mangsane aku ya ceramah barang ya wis kok kengenane lek pembukaan obong boto ya tak ceramahi Lho ora pilih kasih kok wong rejeki wong ngebong boto kok diceramahi supaya bumi terus ora diceramah ki piye? Ya lho iki pangesane bumi merga bumi diketok-ketok dienggo boto dienggo omah. Dongane piye le? Ceramahmu piye? Ceramahmu piye nyang kene wong ngebong boto iki? Boto piye? Al khususon wal bumi. <laughs> wal kacitau wal diobongu. Ha iki sisa ngono kok. <laughs> Ayo, bawane. Nggih. peling wasitati king para winasis ngelingana urip ing donya bebasan mung mampir ngombe cengkok sedayu Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Karengak turu. pun kulino ngrungokke niki kok rawuh. <laughs> Iku cagak agama. Pakarate kang luhur. Ngedoh kentu mindak mungkar. Yakti urip manggih tentrem lair bat batin bejan donya eh, kecampuran cengkok kali tengah karang geneng <laughs> nani nena nani nani nana eh ya mas eh eh eh eh eh jazz sregep salate ah, ah. menika cagahe agama ah, mergo salat iso ngedohke tindak kemunkaran eh, apik mbah ngene Pak Kiron, iki nek umpama iki nek panitia iki nek panitia ulang tahune dasawarsa Dwi Dasawarsa Pondok wis ana iki nek ulang tahun proklamasi iki nek panitia dibentuk ana Pak Camat ana Pak Lurah terus ana juru kunci no piye jajal kaya sae niku dibentuk so. latihane tekok bengi iki kagungku apa ki inspektur upacara heeh ah, ah, ah. camat camat awakmu paling ora lurah oh iya tingkatane kudu ngono ya disesuaikan karo dedeg piatek lan pengamane oh, kabeh oh, ya bener bener camate aku oh camat lurah lurah monggo peserta apa to ya camat lurah juru kunci camate sapa aku cah cocok gagah lurahe kene. Lurah. Karek juru kunci iki. Pesertane pira to jane? Telu. Apa ta, Bang? Camat, lurah, juru kunci. Oh. Lurah sapa? Aku. Lho, lurah ah, camat, aku. Apa? Lurah, kene. Berarti kurang sito. Kurang, kurang sito karek juru kunci. Pesertane pira to, Bang jane? Engko. Camate wis. Wis, lurah, lurah wis. Wis. sopon neh sing arekan ngongkon jumari mong jumari yo ngegong ngongkon selan yo ngendang alah posisi kabeh anu kok juru kuncine dicelukne lekmu ae ngono dulurmu anu ya aja ngono aku sapa meneh gak enekne ya aku kok ha nek wonge gur telat aku nuwun sewu kok aku dadi camat kene dadi lurah kowe dadi juru kunci ndarake nyepelekne awakmu ah darake mlorotke awakmu darake mlorotke pangkatmu wong kowe iki putu Rama Semar kok dadi juru kunci lekmu engko lekmu ya sak elek-eleke wong iki panggah raketang tango sidik iki enek manfaate. Nah, kowe lo legawa, kowe lo legawa dadi juru kunci. Ikhlas. Ikhlas. Camat kepala wilayah ngurusi wilayah. Heeh. Lurah kepala desa ngurusi kelurahane. Bener no. Juru kunci kowe ngurusi kuburan. Ngono, ngurusi. Lho, lah camat ngurusi apa? Lho, wilayah. Oh, lah lurah. Kelurahan. Lah aku ngurusi Lho kowe iki juru kunci manggonmu kan ning kuburan. Ya wong oh. mati. Ya wis tak pek hikmahe ya wae. Sinden-sinden ya. mati barang ya enak. Ya wis ra apa-apa. Samat sambutan nuwun sewu. Oh, monggo sambutan barang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ya. peserta eh, musyawarah kerja yang ada di kecamatan ini khususnya warga masyarakat semuanya karena ini musim penghujan, kami mohon untuk bagaimana menghadapi pancaroba ini. Artinya kebersihan harus kita tetap jaga. Got-got yang kiranya penuh cepat dibersihkan dan mohon uh, supaya tidak terjadi apa-apa karena uh, musim tidak bisa diprediksi kalau ada puting beliung dan lain sebagainya cepat keluar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Lurah. singkat. Lurah Pak, Pak Kades sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, aja mayang tok petaku kok. Iki iki biyen sing sing milih ya tanggane dhewe ya. Sebagai kepala kelurahan. Bojone. <laughs> Lurah kakek narik batek. Juweh to kowe iki. Saya mohon kepada Bapak-bapak RT semakin meningkatkan masalah keamanan karena belakangan ini kampung kita semakin rawan. Mari kita jaga keamanan supaya aman dan tentram masyarakatnya. Terima kasih. Monggo, juru kunci pidato. Ambo usah eh, eh, juru kunci. Juru kunci pidatone ya ning kuburan ngono. Layu. Assalamualaikum salam. Layu. Assalamualaikum salam kaki danyang-danyang. Para jim setang priprayangan gendruwo ilu-ilu banaspati tuyul sundel bolong mak lampir lan liyane. para mayit-mayit sing anyar lan mayit-mayit sing lawas tak jaluk muga krasan lan ing kuburan kene iki aku juru kunci sing anyar Sakjane aku ora wedi ning kok wis jithok kura demengkorok. Aku tak leren dadi cerkiting. Aja rame ae to. Mayite lungsake kebribenen. kaya para mayit-mayit jumari, mayit silan lan mayit kesi. Para wong mati-mati sing nyanyar karo sing lawas aku ya ora mbedak-mbedakake. Sing umume 2 meter punjul sak meter ya kabeh tak rata sak meteran. Sesuk kowe tak tukokke HP sitok-sitok. Mbok menawa nek kuburane banjir kowe iso menghubungi aku. Kowe tak transfer kusa. yang setengah harga mau mau Layan kowe wis padha ruku nek malam Jumat aja kluruyuran biasa medeni wong. Mula nek kowe meksa Medi meksa metu ya metu wong loro iki paten ora. Eh! Kok malah ngancam kancane. Ha juru kuncak kon sambutan iki. Lho ben adil. Duwe kowe lah ya duwe rakyat dhewe to. Sonten wau manggi kula ten ngguri. Mosok. Lek Bagong gelem ra gelem kanggo akrabe halal bihalal. Hmm. Awake dhewe kan saiki Rama Semar ing Karang Kedempel. Karang Kedempel. Hmm. Kowe nang pecuk-pecukilan, Lek Bagong nang gone kebaworan. Aku golek Pakku ra teko-teko. Ado-ado, mula kuwi ben raket gawe arisan. Lah, karepmu arisan apa? Aku arepe gawe arisan to, Mbah. Hmm. Supaya... Arisan seniman le. Heeh, oh, eh, arisan mangan wae. Oh, bagus. Gampang-gampang. Apik, apik. Ah, arisan mangan. Kekeluargaan ki diawali saka mangan-mangan wae. Iya, iya, iya. Sing enteng-enteng to le. Telu wae sing melu Senin, Selasa, Rebo. Ah, ah. Dina Senin pertama mangan ning musik. miwiti miwiti tuwa kok mangan kowe nyambi sego lawuh jangan rokok ya ta kepai iki kepai potasi kowe mangan nang ngomangan eh. aku karo lek bagong mangan nang nggonmu komplit parek aku sing nanggo dina senen Selasa pindah nggone lek bakul. Oh, ketenan. Ora kabotan ya. Lek bakul nyiapke mangan, transport, mangan rokok dan lain sebagainya. Kuwe karo gareng mangan nang nggone bakul. Eh, iya iya iya iya. Nang Selasa rebo, rebo, rebo. Kirane nggonmu. Aku wis ora giliran, aku wis kok. aku swarek. Arisane ngalih nggonmu. Aku swarek bar mangan. Senen ning nggonku. Lah iya wis swarek. Rasa nggonku. Lah ya rebo. Nggonku. Nggonmu, nggonmu rebo. Ora usah aku wis swarek. Lah kok wareki kok ndi? Lah Senin mangan rene, Selasa mangan rene, kari wareke wis ora usah. Lah matimu kapan le? Wong arisan kok dipenake tok rebo kok warek. Lah piye ra ngono? Lah piye ra ngono Lah aku sing tak wae apa aku sik cilik urung mergawe. Lah ya bandane Pakmu dolen, arepe melu ndogel gak oleh karo make. <laughs> Ya, wis. Wong pacaran nggih. Rama Semar nembangun. Mugi-mugi ngalah berkahipun pondok pesantren Al-Islah. Sungkem salam taklim Rama Yai lan para santri sedaya. Sukses untuk Jawa Timur ke depan ayem lan tentrem.